Erakasle bat dugu gaur gomita berezia, erakaslea, zuzendaria, gauza, hainitz, Guillermo, etxe barria, egunon? Egunon. Seaskako erakasle mitikoa, orain eh, lana utzia, erretetan sartua berriki. Zuk bizkaitara sortzez, baina aspaldiuntan laportartua, eh? Bai, bai. Eh, Zer zira eh, orain? Iruro eta ama bostean, nindukan duna. Zer zire orain, bizkaitarra edo lapurtarra? E, Euskalduna. <laughs> <laughs> Bietan egin. Bai, bai, bai, bai. bai lana bukatu duzu, lana ofiziala bukatu duzu, ara egina da? Bai, ara da. Noizten bai, hori? Orain, e, eh, astelen untan. Astelen Nola bizi da ratzetan, lehen bi eguna eh, betan? No, ba, bakantzat ditut, eh? Ah. <laughs> ongi. <laughs> Ba, zure bilbideaz mintzatu behar gira, aspaldi, eh, aspaldi errandu zuiru eta magosten unerat lapur dira etorria, baina aspaldi eh, ikastolako munduan, xaskaren munduan, eh, izan zira erakasle, eh, izan zira zuzendari ere, herri urratzen sortzaile, lehenik, noiz, noiz hasi ziren hor mundu hortan? ba, irurogita amaseian, ni azparnen e, bizi nintzen, eta, zera, e, eh, baionara joan nintzen, baionako ikastolara, ba, ikastola batean, bi ikastola baziren, eta aietariko batean ari nintzen. Eta gero, mo, Ja, Jadanik bi ikastola ziren, eh, demoran? Bai, bi ikastola baziren, e, zentamanen, bat, ah, bai. eta bestea berean. Bestea berean. <laughs> bai. Eta jadanik erakasle gisa? Bai, e, aurtikiekin hasi nintzen, orduan aur, aur txikiak ziren bakarrik. eh? lehen maila ere bat zen, eh? baina oraindik etzen bigarren mailarik. Hmm. Eh, ikastolak eh, iparraldean ba, zei zazpi urte hasi hmm. zirela. Bai. Iadanik erakasle ziren e, eh, Bizkaian, onan dien bai, nintzen? Bai, onan dien nintzen, nintzen, bai. Baina, ja, kolegio batean nintzen, bai. Eta beraz, eh, forma naturalez, e, sartu zinen, eh, Ba, bai. askan? Hasieran izan nintzen, iruz ikastoletan ere, hemen, ustaritzen, garazin, eta, bo, gero, ja, urtean berean, e, bai honan. Eta oso, ikas, bai. oso ikasle gutxirekin, ja, danik, Ba, ja, handan bat bazen. Aztan zen? bai, bai. Ba, aur txikiak, eh? Mm. Aurtsikiak. txikiak e, eta hor e, bazen gero ikusiko dugun bezala, baina bazen arazo hauntxo bat, e, ja ama eskolan zirenak lehen mailara pasatzeko, hainbat ez ziren sartzen. Gero lehen mailatik bigarren mailara gartatu den bezala eta mm. Eh, kolegioti lizeora mm. tala. Aipatuko dugu episka eh, bat askaren eh, bilakaren nola izan den. E, zu hala ere izan zira erakasle tipiekin, izan zira kolegioan, izan zira lizeoan behar bada ere, izan zira zuzendari ere, izan zira herri mm, ara sortzaile talde hortan ere, nun hartu duzu plazer gehien? Nun hobeki moldatu zira edo gustu gehien? Denetan, denetan, dena bat eh, baitzen. Ah, gauza batzu, ba, gauza batzu bat era zire, bai. adibidez bai, bai. ez eta erakasle demora berean. Baita ere, pixka. Baita ere, bai? Bai, bai. Eh, bai, eh, zuzendari, zuzendariak ez dira era bat zuzendari naiz eta egun guztia zuzendari izan klaseak ere maiten dituzte. Hmm. Bai. Ez, ez da lanbera, zuzendari eta erakaslea? Ez, ez, ez da lanbera. Ez da lanbera. Bat ere, e, eh, zuzendari itzan, ba, badira, hainbat gai eh, irakaskuntzan ez direnak, Hori da, eta no. gero barnetegia eta mm. hainbat. Eta nun hartu duzu plazar gehien berdin, biak? Bai, egin beharrak e, baitira, eh, egin beharrak dira eta beste mila gauza badira e, egiteko, hor, baina egin beharra baitira eta orduan ba, batean e, plazar gehiago edo gutxitxoa baino, baina berdintxo. Eta herri urrat, sortzaile taldean, ze aventura hori ere, herri urrat? Bai, e, be, e, bezala, ba, e, astapen, astapenean, astapenean, oso e, diru utzi zegoen e, zehazkan, eta eh, bigarren maila egiteko, beraz, kolegioa eta e, gero liceoa egiteko, eta arazo handiak zeuden, bai diru aldetik, bai pertsonen aldetik, e, segida egiteko, Euskal Irakaskuntza osoki egiteko, eta orduan zerbait egin behar zen, eta hori genuen, Lehen herri urratz, uh, eh, urratxez urratz ustutzela lema, uh, lehen herri urratzen. Janik, lehen, mailaren dako sosa biltzea zen helburu? Ez, e, bigarren maila, mo, lehen lehenik, mm, laro inguruan hor, egin zen eta... E, bigarren maila. Bigarren maila, kolegioa. Eta gero, ja, e, laro eta lauan, izan zen, laro eta iru lau hortan, ba, dirua behar zen da zerbait egin behar zen, eta orduan ba, hainbat burasorekin eh, eta eh, bildu ginen urtean zehar, eta zenpereko eh, batzuekin ere, eta hasi ginen herri urratxe egiten. Herri urratxe egiten, eta horren hortik ateratzen genuen e, diruarekin, lanerako puskendako e, zera, diru puskatu egiten genuen, eta gero lan e, guk egiten genuen lana, bai buraso, irakasle, laguntzaile eta barrek. Hmm. Bilakearak aipatuko ditugu, eh, baina orain gibelera behiratzen duzularik, eh, eh orain go eh, maiatzuntako herri urratxa dibidez, eta duela amasei, ustut amasei harna dela, amasei urtakoa, ze diferentziak, eh? Bai, diferentzia hundia da, eh, diferentzia hundia da, e, lehen behar beharrezko e, zera zen, eta horrekin materiala bakarrik e, erosten genuen, eta e, garrantzitsua zen, garrantzitsua zen eh, lana bigarren mailako hori e, eh, finkatze. Lantan emaiteko. Goizbegiko gomita zuzenean euskal irratietan. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Guillermo Etxebarria dugu gurekin goizuntan gomita, saskako erakasle izana, erakasle mitikoa, egiten alabalima da, eta orain berriki, retretan sartua, jonen astelenean, erraten zinuen eh, Guillermo, eh, hartzen, hartu zinuela, irurogoita maseian asia, beraz bada, bada momentu bat, ikasle andana bat ikusituzu <laughs> pasatzen, bai. alde batetik eta bestetik. Hala ere, eh, irurgoita amaseian eta bimila eta amaseian nola aldatzen diren gauzak, eh? Ze, zuk ze eman zinezake aldaketan nagusietan? Ba, aldaketa ezberdinak badira, eh? Badira, bai. eh, bertan eh, irakaskuntzan eta barneko e, gora beretan aldaketa handiak ba, eta eta gero badira e, ikaslei buruzko aldaketak eta ba, hortaz mintzatuko naiz nahi baduzu. Eh asieran ba e, ama eskolan hasi ziren ikasleak eta lehen erran dizuetan bezala lehen mailara e, pasatzeko hainbatetan arazoak ziren. Arazoak ziren, ba, ni e, Baina, nintzen. arazoak bai. e, materialak gehiago egoitzak... E, ez, ez, ez, ez, ez, nahiak, nahiak, ah, e, beldurrak eta, mm. eta bar e, Azparnen bizin nintzen, eta e, Azparnen ere bazen, ikastola txiki bat, ja, asia. Eta e, han garaian, e, hainbat jendek Euskara egiten zuen. Baina hainbat jende e, aurkazen ez zituen bere aurrak e, ikastolara eramaiten. Erraiten zuen, ba, e, zera en, en zela, hori, mm. etxean, eh, bo, euskara bazekitela egin zeme, zeme baina geroz da gehiago frantzese egiten zuten. Mm. Eh, eta eh, hori zen... Izan zen bai, bai aurre, aurre iritziaren garaia deituko dugu bai, oin batzen Bai, baina e, zehazkan sartuak ziren aurren burazkoetan ere bazen hori. Bazen hori, hasieran bai, Eh, hasieran lehen, lehen mailara arte, eh, ama eskolan, gero lehen mailara sartzeko, ja, puf, sartzen bat zuten lehen mailan, eh, ez zutela ba, e, frantsesa ikasiko ongi, edola, gero gauza bera, lehen mailatik, e, bigarren mailara, kolegiora pasatzeko, izigarrezko estabaidak izan ziren, kolegioa egin, ez egin, izigarrezko estabaidak. Mm. abertzale gisa eta euskaldun gisa eta agertzen ziren hainbat, Eh, eh, ez ziren ausartzen e, kolegiora eramaiten aurrak eta ez zituzten eraman. E, bo, gauza bera gero liseora pasatzeko eta gaur egun zertan da afera. Oino bada pizkat egun hortarik bada pizka bat bai. bildurra ez bai. frantsesa ongi kastea. Bai. Baina gehien bat ja e, ba, e, ama eskolatik lehen mailara gehien txuna pasatzen dira. lehen mailatik kolegiora ere geroz da gehiago, eta kolegiotik lizora e, ez denak oraindik, baina ale ere geroz da gehiago, geroz da gehiago, eta e, lehen eh, kopuru laburra zena orain ba, eta bosteun ikasle dira. Ja. Hmm. E, eta geroz da toki gehiagotan egiten dira, baina e, lizeoan berean eta kolezioan berean ja ez da tokirik gehiago, beste lizeo zer hori egin beharko da, eta beste kolezio bat, eta, eta bar. Hmm. Publi, arizira publikoa azpiska bat ze publiko mota bazen garaian, eh, ze publiko mota baden orain, horire ere enitzalatu da, lehen menturaz eh, antxudenak aitamak gutienez euskaldunak ziren, bat bai. gutienez, orain ez da gehioala. Ez da gehiagoala. Baina eh, lehen hor e, sartu zirenak eta ikastolan sartu zirenak eta izigarrizko gogoarekin eta eta konbentzituak zeuden mm. baina urratsak egiteko gogorra zen e, orain aixago da aixago da ikusten baitute ondorioak ba ez direla txarrak izaten Bai, aipatuko dugu, basoa eta barra aipatuko dugu. Eh, beste, beste aldaketa bat, menturaz, eh, borrokatzeko mementoan egia da diru guti bazen denboran, e, orain diru gehiago baina, baina bada, baina eskaz berdinak, berdintxuak dira beti, beti behar da gehiago, eh, kopurua goiti baita, borrokak ez dira berdinak ala ere? Ez, bada, bo, lehen lehenik, e, ez, ez dira borroka berdinak, eh? baina badira, E, funtsesko gauzak, funtsesko gauza da, e, hemen hizkuntza ofizial bakarra e, frantsesa dela, araberan, e, eskola publikoetan eta ezin da e, zera era bat euskaraz e, ikasi, ez da ikasten. Eta ala balitz ere e, beste hemengo hemendik kanpotik e, beharko lukete antolatu eta eta hori ez, ez litzateke on. E? Eta e, bai diru mailan, Garaian, bazen zerbait, hori, erran dizut, oso garrantzitsua, e, langile guztiek, denek, e, irakasleek eta besteek ere e, berdin berdin kobratzen genuen. Berdin, naiz eta zaharrak izan, gazteak izan. Orain ez da hola. Orain ez da E, Aznako duzu hori. Bai, hori arraiten dizut, ze, e, orain e, irakasleen soldatak, irakasleen soldatak eskuntza, eskunde nazionaletik etortzen baitira. E, hor dena aldatzen da. Eta, alere, bertako e, zera langileen dirua eta ba, zehazkak behar du e, lortu. E, zera, e, e, e, eskola berriak egiteko edo kolegioak edo lizioak egiteko zehazkak behar ditu badira laguntza batzuk emendik edo bestetik edo, baina horiek lortzeko ere eta horiek erabil alizateko ere izigarrizko e, arazoak izaten dira. Zenako jozu zenako diozu desberdintasun eh, garantzitsua dela eh, lehen denek berdin ongutzen zutela eta orain ez? Hori oso e, erabateko eta, ah, on, zen, bai. Onerako edo txarrerako? Hori, onerako. Bakar bakarrik, bakar bakarrik diru hori ez pai genuen dirurik, diru gutxirekin ari ginen, eta hola, e, orain, aldaketa, diruen aldaketa, eh, hortik dator, eh, zera, eskunde nazionaleak eh, ordaintzen betitu irakasleen e, zerak, eta horrek laguntza bat emaiten du, laguntza bat emaiten du. E, beste nun baiten, bai, baleatzen bai, alda. Bai, bai, bai. Eh? Eta e, lehen genituen arazoak, diruari loturik ziren arazoak e, ba, intzinatzeko eta horiek ene handi batez gainditu ditugu. Han hmm. justuki eh, hezkuntza nazionalekin egitea loturak orain parte erakasleak eh, beraz ordainduak dira ezkuntza nazionaletik eta bai bada holako ez, ezagupen bat erranen dugu txikia izanagatik ere hori horrek ere aldatzen du pixka bat saskaren filosofia bai hezkuntza mailan baita ere egoitza mailan eta bartabar onerako edo txarrerako nola ikusten ikusten duzuzuk bilakaera hori xeaskan? Hor, badira, e, batzuk, e, zera, azterketen e, eta main bat gauza, ez? Eta e, programak, e, frantziako programak egin behar izaten dira, e, ez baita espada Euskal Herriko mm. egoaldean eta direnak, eta bar. hori problematikoa da, arazo bat sortzen du? Bai, arazo, arazoa gurea, gurea beharko litzateke izan. Mm. Eh? Guk euskaraz e, egin beharko genuke toki guztietan Euskal Herrian, eta e, programak eta han eta hemen eta denak berdintzu. E, Oni pare bat gauza e, dizkitzuke, Mo, lehen erran dizut, beraz, e, lehen mailara pasatzeko edo kolegiora pasatzeko, deliziora pasatzeko arazoak izan direla, orain arazo e, nagusia bat da, e, unibertsitatean, euskaraz egitzeko badira egin bat, eh, hmm. eh, zera, e, zehazkak azitako lanetan egin beharrak. Hmm. Egin beharrak e, gaizki diren aurrak eta horiek e, gaizki e, zera arazoak dituzten aurrentzat eta badira bideak eta zehazka barnean, baina e, lanbide ziketa e, zera, eh, ikasketa profesionalari buruz eta hori oraindik ez dugu hasi. Hmm. E, eta gero bada unibertsitatea, unibertsitatea hemen ez dugu unibertsitaterik, e, paueko eta bordelekoak diren e, zera fakultateak edo fakultate atalak frantsesez dira. Hmm. Eta zer gertatzen da? Liziotik ateratzen diren, ba, badugu hegoaldean unibertsitatea, euskarazko unibertsitatea, hmm eta baina ba, oso... Justukin, justukin nahi bai. nola posire da, 2008an, oino, olako arazoak izaitea, eh, hemengo ikasleak egualdean eh, segitzeko beren eh, ikasketa ibilbidea. Bai, e, horri buruz, badira, eh, bi gauza, bueno, lehenik e, komentzitu behar da, gogoan, sartu behar da, buruan, eta posible dela Euskaraz e, unibertsitatean ikastea, eta hurbil dela, ze, gehienak, eh uneko 80 baino gehiago eh listeotik euskal listeotik eh e, bueno eh e, eh, bai, pauera bordelera bai. edo urrunago joaiten bai, dira bai, eta asko gero han gelditzen dira ba lagunak egin dituztelakoan e, edo lana edo beste zerbait eh mm. eta hegoaldean hegoaldera joa iteko arazo handiak dira arazo handiak dira badramagu denpora bat eh ba, urte eh egualdekoekin eta harremanetan eta eta eztabaidetan eta bar baina arazo hondiak dira nola ez posible da egiten dira harremanak egiten dira antxu antxu eh, arlo guztietan eta ikasketetan ez du iduri ere hain komplikatu deniko, horrek eh, blokatzen bai, du mm, eh, ba, <laughs> bai bada komplika, komplikatua da komplikatua da ze eh, angu unibertsitatean sartzeko bada notazio bat e, emaiten dute, ikasle gehiago baita tokia baino. Orduan notazio batzuk egiten dira. Eta notazio horiek emaiten dira denpora batean. Alde batetik beraz, denporaren aldetik adibidez, e, izena eman behar da eta kontua hartzen da, garai batean e, adibidez aurten, ba, e, ustailaren lauan, ja izena eman behar da, hori kontuan hartzen da. Eta gureek dute e, e notazioa bostean, eta gainera notazio hori mo, han egiten dute e, eh, selektibitatea deitzen den azterketa bat, hmm. eta hori kontatzen dute uneko barrogeia, eta uneko irurogeia kontatzen dute e, zera, e, eskolan egiten duten lana. Urteko lana. Bai. Eta hemen kontatzen da basoa, hmm. eta basoak selektibitatearen notazioa bezala kontatzen da. Hmm. Orduan, e, basoaren notak bostean dira, eta besteak lauan eman behar ziren dizenak. Eta hemengo basoko notak igorri behar dira Madrilera, unedera, eta handik... E, Hainbesteko bai. arazoa sortzen da hori, zera a, a, agenda historia bada? Hori, hori, denboraren aldetik, bai. Hori, eta e, azken urte hauetan, lortu dugu, konpontzea hango batzuekin, e, unibertsitateko batzuekin. Baina, unibertsitatean ere badira denetarikan, eh? Baina e, horrez gain, badira notazioak. Notazioak, e, hango notazioak goragokoak dira, hemengoak baino. Eta hemen, e, adibidez, e, ba, ez dakit, amasei edo, emesortzi ateratzea, basoan oso zaila da. Hmm. Han, e, zazpi edo sortzi amarren gain ateratzea errezagoa da. Bai. Bada hori, alde batetik, eta beste alde batetik, e, beste e, selektibitate gehigarri bat ezarria dute, azken urteetan, han amarren gain da, eh? ba, lau puntu gehiago gehitzeko oraindik. Eta e, hemenguek egin dezakete hori, berri hori, baina hango, hango proiektu e, proiektuaz e, e, izaten da astarketa hori, eh? selektibitate berri hori. Eta arazo, arazo hundia dira horretan. Eh, eh, Horitzaten alda, zehaskaren erronka aldu diren e, urt, hilabete edo urtetan? Bai, ez da dudarik, eh? E, zehaskak baditu zonbait erronka, bata ah, hori, hori oso garrantzitsua da. E, naiz eta unibertsitaterik ez egin zehaskan, baina geroko. Eta gero bada, ba, lanbide zeketarena, lanbide zeketarena ez bat bi edo iru, baizik eh, aldiren guztiena. Demora intzina doa, Guillermo, tamales e, eh, burratuko dugu. Doi doia, haibidez, berriz ere burua gibelera iten baduzu, eh, Guillermo, zer, zer e, azpimarra mm, momenturik gozoena eta momenturik latzena? Galdera zeila. Bai, bai, E, nazirik e, bai. etorri baitira. Alde, e, momentu zeilak izan direlarik, e, gauzak egin behar direla, eta hori, e, e, eta egin ondoren, goxoak izaten dira. Bai. Eh? Zer zen momentu bat ba, gaizki, gaizki pasaduzuna? gaizki gogorrak, momentu gogorrak, bai. ba, kolezioa egin zelarik. Kolezioa egin zelarik, bai adibidez, izigarrizko egin aintzin. Eh, garaian, bai, bai, egin aintzin, e, izigarrizko ez e, eh, izan baitziren, e, zehazkan, barbea. Bai, bai. Eh? E, eta gozoa beraz egin zela. bai, e, lizioa egiteko ere, e, lizioa egiteko, eta bai, bai, izigarrizko ez tabaidak, eta egin lortu izan delarik, ba, gozo. Bai, gozoak. Bai. Ongi da, hortan, hortan utziko dugu, um, zeinen duzu orain, Guillermo, Horain, <laughs> zinen duzu itzuk iago ikaslerik izango, duzu... Ba, ikasle, ba. ikaslea galetu, galetu diatea, zinen du horrein Guillermo ez, ez ditula ikasleak iago narratzeko edo. <laughs> Hori da. ikasle gabe, hori. Be, erraiten dute erretretan diren guztiek eta lan gehiena orduan dutela, eta ba, hori. Eh? Hori, lan, lan gehiago. Azteko <laughs> milesker eh, gurekin izaniko izuntan, kantu bat autatzea galegin dizut? Bai, e... Mm, oian beltzean, baduzue? Eh? Guken kantua. Guken kantua, bai. Esker mila eta ongi segi beraz zure bizi berrean. Hale ba.